mari kangen. Apa Kakang Wasis? Nek tak raksa-raksake kok dadi aku. Saiki urip ana ing pertapan kene iki rumangsa seneng banget rasane ngatiku dadi bojomu. <laughs> Sing seneng rameng kowe kok Kakang Wasis. Awak ki saking senenge ngati omong kowe nganggo sasar susur karo-karo. Wah, ayo ora ngiron aku dadi bojomu to Indang Mari kangen. Eh? Ya ora apa-apa, mergo saka saking senenge aku karo panjenengan mlaku-mlaku neng kebon iki to Kakang Wases. Ora usah mlaku-mlaku ana sawijining bab sing arep tak takokke karo kowe Mari kangen. Eh? Bab apa to? Biyen-biyene kok dadi kowe ngimpekke aku ki piye to Indang Mari kangen? Eh? Ah, aku dhewe ya ora ngerti Kakang Wasis, ngerti-ngerti ya ngimpi ketemu karo panjenengan ning kok dilalah nggih. Dilalah kok iso ketemu tenan, aku seneng banget lho Kakang Wasis. Apa mau ora ketemu njer piye kira-kira uripmu kuwi? Aku wis sumpah ki Kakang Wasis, nek aku ora bisa ketemu tenan, ora kelakon dadi bojomu tenan, aku terima mati kok Kakang Wasis. Ha wong sumpahke mesti sok gampangake pati. Ning upama ora ketemu tenan ya durung karuan lelakon kaya ngono kuwi aja seneng sumpah ya. <laughs> Ki bapak begawan ora katon ki nang tito. Sajake neng neng mburi kono kok Kakang Wasis wis ben rasah mikir karo bapak. Pokoke awake dhewe seneng wis bar rasah mikir kono-kono. Aku kan gerus kecekel butuhmu nyelali karo wong tuwa. Aku tekan kene ki sing nggawa wong tuamu kok aku takut wong tuamu ora oleh kepiye lho ya kena ning wong bapak wis nang mburi yo arep ngopo to wis pokoke ngrero aku omong-omongan seneng rak wis rampung ora apa-apa kok tenan tenan kowe tresno karo aku tenan tresnaku ki wis ora tak ora tak gambarke neh wis tresno tenan aku Ya yen pancen kaya ngono ki tegese aku ki mantep nek urip ning kene karang aku biyen anake wong ora duwe ning kono ya ning pertapan ning kene ya ning pertapan. Ngono nek mengko anggo dolanan atiku ora ora karu-karuan to mari kangen. Lho lho malah kebalik lho. Kakang Pak Siski kok aneh to. Sisik kene cedhak kene. Apa? Sing klipat-klipat ki sapa kae? Hah? Sing klipat-klipat ki sapa? 안 왔어요. 자. masa semua aku nak nakoni ah. Ya wis tak cedak. Iki nggon apan? Ayake omahe ndenge arak. Arepane ana ndong ning nganggo ucuk. Ki adasan ki. Ayo wong. Hmm. Ayo wong adek. Eh. Loh. Kang Aces ta? Wis. Lah. <laughs> kok ngaku kak Aces Mo, kak Aces kak Aces aku do adine owe ndeng ilang-ilang ingong ta we wong edan ngono kok ngaku Kakang Aces wis awake hancur ah. we anu ndang mari kangen kono jukukno pangan kono gek kon lunga iki rak wong ngemis ah <laughs> ece we ora itu ore ora mu kok oh, wong edan apa wong kepiye ta ah, kok kak kowe ate silang-ilang we Loh, aja ngaku aku. Loh, wendengan we. Eh, aku adimu, Odo ta. Oh, kowe aku ora duwe adik kaya kowe kuwi kok. Kowe iki taleke inggu. Nyok kowe tak wenehi dhuwit wis kono, gek lunga kono aja ngene. Kowe rayan, wong wedok ora nah. Eh, kok ora gelar-gelar? Eh, kalau lunga kono, wong edan ngono kok dadak mrene kok ora ngajar kowe ya. Meneke ra genah kowe. Kaya ono karo imbok ayu imbok reng. Apa Kang Aceh sewe Ali nanta, aku ojo. Aku, aku meng lades kok inggu. Aku ki ora duwe sedulur kaya kowe kuwi. Engko nek wae tak eling ngucak. Eh? Nek tak eling ngucak. Omongmu kaya tempiling rusak. Sing arep piling sapa? Eh? Kurantin teh. kono to ngalih kono aja ngaku aku aja ndek-ndeki ati to wis apa to kakang maksud ada-ada dileki kok ya wong ambu wis kono aku nyepet-nyepeti ngono wis kono ada-ada dileki aku tak ajar lho nek ra gelem kok ajar ates apa ajar ates ajar ates apa ajar ates kuwi omong apa kaya ngono kuwi omong ajar ates kok kok aja gawe geger ning kene kok aja gawe udah lek ajar ates ajar ates Ates ates ndeng. Eh malah ngonoke gendeng to. Lho lho lho eh, ado-ado eh, men. Kowe ngonoke gendeng. Iya, wemplek. Eh, kowe ngono kowe. Oh. Eh. Ayo kowe gelem lunga ora? Wis kono lunga. Kok nang kanmu. Ngono ya ora lunga kok. Eh. Kok nang kanmu. Jong isen kowe. Kok ono to kanmu. Kosek kosek Kakang Mas kosek. Piye piye piye piye. Kosek kosek. Kalau kok bareng tok ceblek mau kok duwe duwe dolanan apik kuwi. Meng duwe daya nereng. Wis. Hmm. Ora kene, rada cedak kene tak kandhani. Mah isa oket. Kok anggere ora gelem cedak kene? Ya langkung. <laughs> Kowe ngunake apa? Cah edok ya langkung. Langkung ki apa? Acis iki agang kunti ora, aja ewet. <laughs> eh, kowe ngunake trewet aku to? <laughs> Angget kea ada-ada dileki akange mu. Hosoki we. Hosoki ta. Hosoki inti. Hosoki iki apa? Hosoki inti. Hosoki <laughs> inti iki apa? Gosoki mesti wah. Omong kaya kaya ngono. Lah ucapane dalok. Apukane. Sing tak gawa ki apa ta? Heh. Kang Aceh aku lase Aku ki dihompo wis ya ya mm. ya ya aku mau nyoba karo kowe kok bu aku alu lho nek kowe ora ono iya. ya kene kene iki ki mbak yumu iki abi ta ha ah jare abi ki opo ta ini nang abi aja ono kok di oh. ewangi ngat lho bompek idul mbok kae malah undul to eh kene kene mbak yumu ki ditepungake ki mbak yumu ndang marikan. mau wae ae angen kok Eh? Engko aku elone wae ya, Kang. Kuwi anggere ora gelem tepungan karo aku kono lunga wae ra nang kene. Kene-kene to kok ndak ditundung karo Mbak Yu. Nek uru aku elone wae eh? ya. Wis, ora ya nek ning omah ora ambune ayu. Heh. Elone ya. Wis ora. Warop. Ma, aku angen nak. Warop apa? Wis ben, aku tidak. Ayo ni, warop apa? Ucul ada ewangi aku elek eleke. Bodho. Heeh, mm -mm, Aces. Kowe aja banget-banget. Anget-anget apa? Ucul kok anget-anget. Aku ki ada ta ucul kowe? Lah ya nusul saiki wis ketemu. Kaya aku aja tak ampek. Ora, ora, ora. Wong ado-ado adine ora edi. ampek. Adine apa? Ora edi. Ora edi ki apa ta? Yo, cah ora acah. Sinoro wedi. di sing cah edok ora cah we dipek. Ora cah ki opo? Ora pasah. <laughs> ora ngurno. Bodho adikku cah bagus. Iya karena Aces. Kene kene kene kene. Ma andeng ta? Iya mm, mm, iya iya. Aja engko nambe ta. <laughs> Wong andeng kok ambe. Iki ki Mbak Yumu ki kepengin weruh Mah aku ra nang gawa kuwi. Karo aku ngit. Engko ora gelem tak tundung lho kowe. Ayo kae leleng ae ora ora ngatane. Aja kereng, kowe sing sumeh ya mari kangen sing sini. Aku ora sengit ning banyakmu kuwi tak peke kene kuwi sing tak gawa kuwi. Kuyuyun cut we. Ora wong aku ki jenak kok kowe mangkelke omong kaya ngono aku ora ngerti omonganmu. Kang aku kuwi lanan anak emas. Iki disenengi karo Mbak Yumo jare. Nek neng karo aku ya iki entuk dinengi. Ayo. Iya ya, engko ya seneng karo kowe, Mbak Yumu ya seneng karo hmm. kowe. nah, ada ranenge ya embel. Ya wis aku seneng. Heeh, kene ning kuwi tak pek. Nyawa. Kene kene ya, kene. Ha. Ah, ah, ah. ono aku kowe opo-opo oleh seneng nang di seneng ora. Banyak emas ya jenenge bodoh. kaya ngene wis kok ati. Ya ora ora aku. Ora le tuku. Ale ah, ngopo kok ora le tuku? Aces kuwi ora aku lelasi wong. Hmm, neh mentok neng endi Bu? Alas ndek wong sing lelasi kok. Sing eh. ngopo? Lelasi. Sing melasi. Heeh. Wong. Wong poire. Oh, aku ya ndherno omong kamu werna-werna. Lah, lelasi iki, Pak. kelas iki hmm. pate ada ora ama utho. Mm. Ora, lah kok iki dadi tok gawa, wae iki njur iki iki karpe piye to? Gunane piye iki? Anya emas uh -uh. nek diuwun anya emas aku alo empembus. Upama Men banyak kok ngene iki. Upamanya. Hah? Piye? Upamane. Oh, aku kira ngerti basamu ku. Anya. Kok. Aku halo anganan sing empling. Apa? Empling. Empling. Halo anganan sing enak. Eh, Pat. Enturi iki. <laughs> Tenanya antun di. Apa mengono we aru? Angere we halo anya. Lu cobanen mari kangen cobanen. Oh. Aku halo anganan sing enak. Hmm. Iki engke ilas nong. anu nang alas hmm. di upane aja Pak Wit iki. Eh. <laughs> Upane. Nek tak coba ya bisa. Meneng menti. Oh, muni piye le njaluk muni piye? Anya, anya. Aku haluk anganan arepe yu. Oh, ya. Saiki tak cobane ya, Dok. Neng ora eneng aco. Hah? Ora ana, wirune ra ana aco. Aso, aso, aso. Baso. <laughs> Aku bunek tenan lho, Dok. Wis, saiki tak cobane ya. Banyak-banyak emas. Aku njaluk bakso. Waduh. Kok ana tenan? Heeh. Ning ora ngrantok. Iki lho. Heeh, ning ning bakso tok, wo. Kuwi teke enak, Nak. <laughs> Weh. Ora kok. Hmm. Ya ya wis. tenan. Wah, lah seneng kuwi apa-apa bisa aku mesti yo mangan sing enak oti. Ales-ales. Oh, mm, mm. Hmm. Ya, wis wis saiki rasah ngliwet barang Kakang Wase, wis duwe banyak iki wis aku seneng. Ning ile. Ile ae ayo. Ya ora wong dadi ndekku kok nyile ya wis nek kowe arep butuh apa-apa aku sing njalukke. Akal lojomu ki ya Kang Aces. Ya ya sing sabar kowe ya Dwi. Hah? Wis aja omong-omong kuwi to. Kowe kok omonganmu kok warna-warna. Wis kono saiki lunga. Iki tak peke banyake. Loh, lunga piye iki? Wis ben lunga. Wah. Bodoh. Iya. Kowe ya nyerungo karo aku. Kowe rak tresno to karo aku? Heeh. Mm Ki Mbak Yumo ora seneng nek kowe mapan ning kene. Kowe ya lunga kono. Kowe iki kok adi wong anang kok ndenganget anget to. Senam mangkelke kok ngunekke demi ya. barang. Iya. Ana lunga kan? lunga ya. Iya, tak tak ima. Eh, lunga. Tak ima ta neteng. Iya. Tak ayo lunga ora. Tenggi apa? Iya. Ayo lunga ora. Iya, eh, ayo lunga ora. Wes kowe engkel wae ora. Iya, kowe engkel. Ayo arep apa? Ah, kok ora ngatu nganggo teken ki ngopo kowe arepan? Upamu, Agus. Ning engkel wae. Eh, ora ima. Apa ke engken? Ya apa ngono kok. iki akangku alesnya arah ayu irang ketok anane ceprut <laughs> ana apa podo kowe kok ngundang aku hmm? aku ora-ora ngetatiku ana apa aja nangis podo aku manut karo kowe lha ya kangku wis hacutmu dapur api. Terus api ayo ono. Araku reng. Kudu ari. Kaem reng. Iki hanya emas dihaluk. Bahasa nudu wis ngekeke diundung. Diundung ingat. Encem para Karepmu piye, bodoh? Encem ki Apa? kejem asem apa ranggel wi ayo saiki karmu kepiye bodho alesno aku gawe wirang karo kakangmu alesno weh aja takon dosa wasis mari kangen aja takon dosa ayo sampah to bodho Kenali. Kakak wasis aku tulung ana. Tulung iku piye aku dhewe kaya ngene iki. Aduh kok jambake kaya ngene iki. Aku mlebu meneh ning kayu jaitun. Ayo wis tak buka. Oh iya. Kok nengen aku. Aku kok kapak kita bodho karo Mbak Yu. Kowe lah tak ateni. Alung ora uwe ulur. Nek kene ayam mit anu ya marikan kan. Wong dienengi wong ora ambil hale. Ya ya ya. Dienengi kok ora ambil hale. Ya ya wis. Anu ngono bodho saiki kok ya ning kene ora ditundung ya. Malah ngono jane aku kira arep lunga to endang mari kan. Hmm? Lunga piye to? Aku rak krungu kabar ing Kraton Darussalam ki ana hmm. sayembara. Sayembara. Lihatku aku arep mlebu ni sayembara ning negara Darussalam. Lah ana sayembar apa to Kakang Wasis? Sopo sing bisa nambani gerai Sang putri ing Darussalam hmm. kuwi bakal nopo ganjaran kang gedhe mulane kowe tak tinggal bodho ben ana omah ya. Mbok rasa wae engko nek takon piye bodho kaya ngono. Ya aja dikandani nek aku lunga sing bisa nang ngomong. Oh iya, aku tak nang omah melu ngomong sih ya Kakang Wasis. Ayu. Apa? Ini ya, lo upingnya tak anda nih. Apa tak? Ada, gue ini ngapa lagi? Keri kok gue ini ngandani apa? Akang Aces ajane Andi. Eh? Akang Aces ajane Andi. Wangnya lunga. Lunga, Andi. Wah, ayo mbak orang ngerti aku. Wes suwe apa elet? Ayo wes ket mau, piye toh? Wes suwe apa elet? mbok omong apa? Wis, wis, suwe. Sing tangen iki duwe Kang Acis. Aku ucul. Kang Kang Acis. Ucul. Bedok. Thank you. Samsul Haji. Wonten dawuh Sang Prabu. Para raja semenake ora ana kang bisa ngusadani grahe putraku manis. Inggih. Eh, Opo isih ana wong kang saguh ngleboni sayembaraku iki? Eh? Ugi taksih wonten. Nanging menawi saklami-laminipun ikang putra boten saged ngendika, lajeng kados pundi Sang Prabu? Ah, wis ora kurang pambudidayaku kuwi ngerti dhewe aku wis ngundang nujum pirang-pirang nang wasmu nurano kang bisa ngusada eh, iki Ndi, endi sing isih saguh ngleboni sayembara iki menika wonten kawula dalem ingkang ngadep wonten ngarsa dalem dawono supaya maju wis tak kersakake eh. kene joko wasis maju oh niki matur nang ngarsa dalem kepareng munjuk sang prabu kusnun heeh mm -mm. sapa kuwi eh? kula joko wasis Joko Wasis. Inggih, saka ngendi kowe? Kula saking pertapan Andongpura wewengkon ing Kraton Darussalam kene. Tuh inggih. Hmm. Terus kula badhe nglebeti sayembara kepengin ngusadani graipun putri dalem arep mleboni sayembur. Lah inggih. Yo, yo, tak keparengake yo. Pareng nyuntang istu tindakno. Heeh. Mm -mm. Eh, ngger, karo manis karepe sadani Joko Wasis nggih. Wah. Eh, mu iki radeng saged enggal oh, waluyu. Muga-muga. Pah, oh, piye piye? Piye Joko Wasis? Mboten saged sang Prabu. Mboten saged. Ora bisa. Wah. Kang Ates, Kang Ates Kang Ates. Kang Acoy. Kowe sapa kowe? Hei. Kowe sapa? Oleki Kang Acis. Joko Wasis. Ki lho, ana bocah goleki kowe. Kula odo amine. Wasis. Kowe kowe apa? Nengi. Aku pepate. Ate aja Samsul Haji. Samsul. Kang Acis sapa eneng? Ana, oh Kang Acis sandi. Lah kuwi Kang Acis. Sapa iki? Sapa eh? Sopo? Eh? Aku cur, Kang. Kowe iki inggat endekane ere ah, iki. Bodho, bodho, kowe kok dadi malah nusul aku ki njer kepiye to kowe? Aku sing tanengi Kang ates, elet-elet inggat. Elet-elet ngo. Elet-elet li kula. Kuwi sapa, he? Eh? Menika adik kula Joko Budho. Adimu. Inggih. Kowe nang kene apa ta? ta? Aku ngebani sayembara ning ora bisa jari. Lah eh? ndeng, parah. He? Mbani ayu ora, kowe ndeng, embu apa ora? Oh, aja kaya ngono. Aku ki ora iso ngusadani gerai sang. Ayu ora, kuwi tak mbani kuwi ndeng, apa ora? Ora. Adi encak. <laughs> Wis angel aku nanduk ya omonganmu. Kowe ora ica ta? Iya ora iso aku, heeh. Endi sing Ara, ara apa? Matur karo Sang Prabu ki matur aja jajus-jajus kok ngono kuwi. Uwun. Heeh. Sopo kowe? Joko Budu. Adari aja ta. Uwun. Iya, iya, iya. Ula ancuki Ayora. Ancuki. Mangsuki wah. Ngleboni. Iya ta kok uja-uja omong karo wong ora nah. Kowe arep leboni sayembara ngono <laughs> langke kok engesan ancar napa hoten? entuk entuk ning ngono wong sing pinter-pinter raja-raja wae ora padha bisa ngusadani grahe putraku karo manis lah dawur kok uwon le ambani awur ora apa ora apa asatikan tak ambani ya wis ngono senajan rupamu koyo sing diambek kok upa-upa sing sing hambat sing diambani inten tau bon putraku aromane selenggah jajar karo aku. Ndi upane ya apa? Nek kowe bisa ngusadani bakal tak dawuhake karo putraku. Nggih, Pun. Oh, akan haitun. Akan haitun, owe tak aluki won entuwa. Amba nono iki uti. Uti agari Hei, eh, Cimparakun. Kowe metu saka jiwa hangane kesumo dewi. Ayo, mari oh. aku kowe. Hei, oh, eh. eh, sopo iki? <laughs> Ayo, ayo. aroma manis. Loh, aroma manis. Loh, sakit ngendika. Waduh. Walu yo kados wingi. Aroma manis. Ngarinan we. Kowe bisa matur, eh? Sopo sapa Arumah? Apa keke Pak Ut? Panjenengan injih Rama kula. Wah, wis mari tenan kuwi. Eh. Wis bisa hmm. matur apa rinan kuwi. Eneng. Ah. Konjet apik ah, ujug. putra sampun saged nggone duwe ranti. Sang Prabu. Adimu bisa ngusadani kreti. Inji. Hmm. Budu. Budu. Hmm. Budu. Ula. Mbok ya diwenehke aku wae. ya. Aja ono, engko kowe adu karo Ayu. Iki anake Atu. Ya ya ya wis wis. Anak Atu Joko Budu. Ipo nama? <laughs> Ya ya, kenal Omoras. Heeh. Aku netepi wis sing pangandikaku kaya Kang endikaku mau ngarep. yen kowe bisa ngusadani grahe putraku kowe bakal tak dawuhake karo putraku Arumanis kowe isa kowe engkong sowan suwun oh, monggo ki sanak kula aturi majeng piye sinuwun panjenengan sinten ki sanak kula Prabu Klono Tunjung Dimurti oh Prabu Klono saking Bantarangin kula badhe ngebeti sayembara Oh, lepeti sayemboro. Hei, uh, ah, nanging nyun pangapunten. Anak kula rumanis meniko sampun dipenusadani dining lari meniko nginami Joko Budu meniko. Joko Budu? Iya, itu sak meniko. Wes, lelat. Eh, Bujuni Joko Budu. Abu, abu, andinge ulo. Uta alam, wes, Ati ojone. Lha drone kok kaya mau ajar wae to. Maju Waduh. Waduh. Men ati ya men. Ati men Abu. Joko Budu. Kula won. Yo. Training klono tunjung di Murti wis. Paut. Iye. Sumingkir, lan wis bali ono papan dununge. Sesuk golek dina sing becik. Sang Abu. Pakai karo putraku Arumanis. Sang Abu. Hmm, Apa Ika, Apa pa ika, Uto alam tak keke anca kule. Lah kowe iki kepiye? Wong sing bisa ngusadani kowe mesti tak paringke. Kula ra iso ingone angan ndi. Kudu aja kaya ngono. Iye, Aces. Ayo ditampa iki ganjaran sing diparingke ning oh, kowe. Atur uwun kula aringi ujuk, hmm. kula inggih rek uwun ya ya wis kok arep arep manis weneng ra seneng ati ojoku ayo seneng hmm. yo aku roki wis kono dijak mlebu taman kono arep manis